بسم الله الرحمن الرحيم Musliman je, brat muslimanu, neće mu nasilje učiniti, niti će dozvoliti da drugi nad njime nasilje čini. Ko pomogne svome bratu nevolji, Allah će njemu pomoći u njegovoj nevolji. Ko otkloni od muslimana jednu nevolju, Allah će od njega otkloniti jednu od nevolja sudnjega dana. Ko prikrije mahanu jednog muslimana, Allah će njega prikriti na sudnjem danu. Pozivamo sve ljude dobre volje, bez obzira na nacionalnu, vjersku, političku ili drugu pripadnost, da dignu svoj glas dana 12. marta 2011. godine protiv kršenja ljudskih prava muslimana zarobljeni u imigracionom centru Istočnom Sarajevu. U bosanskom Guantanamu se nalazi naša braća po najčušćoj vezi, koji su već više od dvije godine odvojeni od svojih porodica i bez ikakve mogućnosti da se brane ili da im se dokaže krivica, jer su nečijom samovoljom proglašeni opasnim po nacionalnu sigurnost. Ovo je bio povod da se odlučimo na jedan humani korak i da vas pozovemo na mirno protestno okupljanje dana 12. marta 2011. godine u 13 sati na Marin dvoru ispred zgrade zajedničkih institucija da na miran i dostojanstven način izrazimo svoje nezadovoljstvo i jasno poručimo da ne želimo Guantanamo u Bosni i Hercegovini. Šaljemo poruku našim sugrađanima, saborcima, braćima zlumima i njihovim porodicama da nisu sami i zaboravljeni i da ćemo se mi boriti da se oni sastave sa svojim porodicama. Molimo vas da date svoj doprinos i odvojite sat vremena ovog vikenda za ovaj plemeniti čin ujedinimo se protiv zuluma i pokažemo da smo budni i da ne dozvoljavamo da se iko igra sa našim životima. Zato odazovimo se na protest 12. marta 2011. godine na Marin dvoru ispred zgrade parlamenta. Danas su oni tamo, a sutra možemo biti mi. Alhamdulillahi rabbil alamin.